Тищенко усміхнувся саркастично і з грюкотом поставив її на стіл. Мабуть, ти й на це здатний. Такі, як ти, здатні на все. Оця кулька під ногами призначена для вас, і обертається вона, щоб вас вивести проти сонечка. А я. Який же я був дурний сліпець. Правда, в останній момент мене щось тривожило, щось мені підказувало, з ким маю справу. Але ж правдолюб, чистій, скромник. Звичайно, одруження з Іриною могло попсувати тобі кар'єру. Ти вклав себе в неї і нічого не скажеш досяг. Тільки я не вірю, що ти щасливий. От не вірю. Він наморщив чоло, немов і справді намагався вбуравитися думкою в мозок ірші, в його думки, пройнятися його настроєм. Кар'єра чесна від людей шана, домігся умінням, талантом. А ти по душах. Йому знову запекло в грудях, і він увесь заклекотів гнівом. То як же, як ти міг? Ти ж бачив, яка вона, як дитина, жінок і птахів. Ірша не знав, що йому робити. Номер був тісний, і навіть от було нікуди. Одіпхнути Тищенка і вийти в коридор а вибіжить, наробить крику, він такий. Але ж і слухати оце, що може й вдарить. Але в Тищенка враз обм'якли плечі, і в очах погасла злість, а руки впали вздовж тіла. Він отступив бік, сів на куценьку з нікельованими бильцями канапку. Сядь, сказав. Ірша не сів, але й не виходив. Хотів присісти на краєчок стільця, не одважився. Я не співчуття в тебе прошу, але коли б ти знав, скільки завдав муки, ти не можеш не знати. Ти чоловік тонкий. Шкура на твоїй душі хромова, не юхтова. Не знаю, чи ти спокійно спав усі ці роки. От не знаю. Навіть не повірю, що спокійно. Тоді чому? Ага, не було виходу. Інші варіанти не вели вгору. Але ж ми служимо мистецтву людям, будуємо для них. Мені шкода тебе. Я знаю, про що ти думаєш, розклекотівся старий дурень. Нехай побулькає. Був примітивом. Примітивом і залишився. Я так не думаю, витиснув вірша хриплим голосом. Я не вірю тобі і зараз, махнув рукою Василь Васильович. Та й зрештою, яке це має значення? Вірю, не вірю. Мені ти. Він згубив думку і хвилю сидів непорушно. Моє життя власне. Але це була зовсім не та думка, і він болісно шукав втрачену. Все не так, як ви думаєте. Тепер я нічого не зможу пояснити, тихо сказав вірша. Бувайте. Він не одважився сказати прощайте і до побачення теж. Тихенько відступив у коридор, але в цю мить його знову зупинив Тищенко. Чекай. Ще одну хвилину. Вернися. Скажи мені щиро, хоч раз щиро, ти таки любив її? Ірша мовчав. Василь Васильович мовив далі у задумі.